aya ambayo yatuelezea sisi makutano ya mwanzo baina ya Bi Maryam na jamaa zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema fa'atat bihi hii harufu ya alfa imebeba maana kuwa bi Maryam aliwajilia watu wake baada ya yale mazungumzo kumalizika ile fanadaha min tahtiha qila kuwa alibakia beitlaham mpaka siku 40 zilipomalizika zile siku ambazo ghaliban mwanamke atahirika na damu ya nifasi hii ni damu imtokao mwanamke baada ya kuzaa faatat bihi aliwaletea aliwaletea nani bi isa alayhi salam aliwaletea jamaa zake kijana ambaye ni Isa alayhi salam baada ya kutahirika na damu ya nifas fatatbihi qaumaha aliwaletea watu wake aliwajilia yeye pale walipo tulisema kwa yuko katika khalwa baada ya kupewa agizo la kuabudu alipopewa bishara atazaa mtoto pasina baba akatoka mji akienda Bethlehem mtoto huyu ilimbidi aregee kwao na hii au hili si sahali yuaja ana kwa ana na experience ngumu ambao wingi hushindwa wingi katika wale wanaobeba mimba nje ya ndoa katika jamii muhtaram iliyoheshimika yenye dini wingi wao hukimbia wakatoroka makwao wakaishia huko huko ni moja katika visibabu vya kuchangia street children chokora wingi wankimbia makwao kwa kuwa wameshindwa kukabili jamii kwa lile kosa lolifanya wao leo twasifiwa kwa tumeendelea lakini moja katika matunda mabaya ya mfumo wa kimagharibi ni kukua watoto atfali shawari' machokora kwa hawa wamekosa wa kuangalia na kuwasimamia siku za nyuma hamna Bi Mariam aregea kwao baada kupewa moyo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko na yeye na atasimama na yeye na huu ni wakati kwake yeye jambo hili lidhihirike kuwa ni jambo la miujiza fatat bihi qaumaha tahmiluhu ay hamilatan iyahu amekuja hali ya kuwa amembeba ilikuwa kuyatosha faatat bihi aliwaletea nabi nabi Isa salam lakini hapa tahmiluhu hii ni dalili annaha atat mu'linatan amekuja hali ya kujitokeza paruanja hakuja kuwa amemfitafita amekuja amembeba hali ya kumdhihirisha wazi akijua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamtakasa na tuma atakaozuliwa nayo jamaa zake walipomwona na wakamwona ana mtoto mchanga wa siku 40 qalu ya maryam laqad ji'ti shay'an fariya walimwambia ewe maryam qalu hii ni muannimina laha muwabbikhina wamwambia kwa sura ya kumkemea laqad jiti ay fa'alti kwa hakika umefanya jambo shay'an fariya ay 'aziman munkara umefanya jambo baya mno hi faria pia lilistighrabi kwa yale uliyoyafanya yametushangaza ni mabaya mno lakini yametushangaza kwa kuwa yatoka kwa mwanamke kama wewe hii faria ay amran aziman wa huwa annaki ataiti biwaladin la nasaba lahu wa huwa man yakunu minazina umefanya jambo baya mno kutuletea mwana asokuwa na nasaba ibnu zina halahikishwi na babake hii hukumu ama wewe ulozaliwa na baba yako sheria ya kukataza uwape kujilahikisha na babako ujibandike baba mwingine Mtume swalla sallam asema man intasaba ila ghairi abihi fa alayhi lahnatullah atakayejinasibisha jina la babake kwa silo lile baba la kumzaa adopted father o huyo nilea watu na kubadilisha makaratasi haifai adoption kiislamu ni haramu aweza kuwa foster parent baba aliyokulea lakini litabakia jina la babako mzazi aliyokuzaa ya ukhta haruna ma kana abuki imra'a sawin wama kanat ummuki baghiya ya ukhta harun ewe dadake harun haruni huyo siye Harun bin Imran ndugu yake nabi Musa alayhi masalam siye Haruni huyu ni rajulun salihun min bani Israil ni mja mwema aliyokuwa mashuhuri kwa uchaji Mungu wake katika bani Israil akiitwa Harun kwa dalili ya hadithi iliyopokewa na Muslim rahimahullah anil Mughira bin Shu'bah radhiallahu anhu qala lamma qadimtu najrana alwalid almughir bin Shu'bah alipokuwa najran najran wenyeji wake kwa ni wakristo ahlul kitabi saaluni walimuuliza faqalu innakum taqrauna ya ukhta haruna nyinyi mwasoma katika aya 27 surati maryam ya ukhta haruna ewe dadake harun na Musa kabla Isa Haruna wa Musa kabla Isa bikadha wa kadha na nabii Musa na Harun walikuwa mbali sana na nabii Isa kwa muda wa kadha wa kadha qila 600 sana baina yao na nabii Isa ni miaka mia sita vipi Maryam atakuwa ni ndugu yake dadake Harun tofauti ya century ngapi karne sita Al-Mughira bin Shu'bah akawa hana jawabu ya kuwajibu falamma qadimtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saaltu an dhalik liporegea Madina kwa mtume sallam kamuuliza kuhusu hili na hii ni dalili ya kuwa masahaba msingi wa fikra zao ni ile la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wakitaka kujua jawabu au hukumu ya chochote hurejea kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake hivi ndivyo muislamu wa kweli afa awe hutukui action yoyote ila uregee kwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ya kuongoza namna gani Mtume sallallahu akamjibu innahum kanu yusammuna bianbiyaihim wasalihin qabla walikwako banu Israil wakiita watoto wao kwa majina ya mitume yao na majina ya waja wema kwa hiyo Haruni huyu huyu mja mwema aliitwa jina la jina nani Haruni mtume ndugu yake Nabii Musa alayhi salam ya ukhta Haruna kwa nini anasibishwe Maryam na mja mwema huyu mashhurun bisalahi muradi wake annaha tushbihuhu fil ibadati wat taqwa bi maryam ashabihiana naye katika ibada na uchaji Mungu ni mwanamke tahara mwanamke mchaji Mungu mwanamke tafaraghat lilibada ya ukhta haruna makana abuki imra'a sawin abuki hakuwa babaki na babaki ni Imran katika surati al-Imran Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema idh qalat imratu Imrana mamake nani huyo mamake Maryam ma kana abuki ay Imranu ma kana abuki imra'a sawin hii masdari yake ni saahu idha adarra bihi wa afsada ba'd halihi huyu ni mtu mwenye kudhuru na kufanya ufisadi ndo rajul amalin mufsidin mtu muovu mwenye kufanya vitendo viovu wama kanat ummuki hanna baghiya mwanamke ambaye ni baghiya hiya almar'atu allati tabghi rijala wa tad'uhum ilayha mwanamke mzinifu kwa lugha chafu kahaba kwa hakuwa babako mfisadi wala kuwa hakuwa mamako mwanamke mzinifu ma kana abuki imra'a sawin wama kanat ummuki baghiya bal kana afifaini salihaini tahiraini walikwako wazazi wako wawili walijizuia na maovu na machafu walikwako wajawema tahara basi famin aina akhadti hadha suluki shay'i atayi humu mwenendo mbaya na mchafu uliopata wapi babako na mamako hawakuwa hivi walikuwa ni opposite hii sifa mbaya uliipata wapi ili hali wewe asili yako ni familia tahara nzuri jamii yeyote ile yategemea usra na afradi individuals na hawa watu katika jamii wategemea zile fikra walizonazo walizibeba na ile nidhamu ina watawala wao ndio utapata hisia zinazotarajiwa haimkiniki mtu mmoja wewe ikiwa jamii ni mbaya useme mimi nitalea watoto wangu malezi mazuri mtoto huyu ndiyo utamlea vizuri nyumbani kwako lakini atatoka atakwenda shule atakwenda madrasa atakwenda kuteza ikiwa jamii ile system inayotanda ni mbaya mtoto huyu atakuwa ni mbaya ataathirika na ile nidhamu iliyopo leo angalia zapita vibarazani jamaa soko tabangi au jamaa jidunga sindano brownie yule mtoto yuathirika kwa kuona ndio ile hadithi ya mtume swalla sallam alipiga mfano jamii ni kama jahazi lilo na tabaka mbili kuna wale walioko chini ya deki waliozibwa na walioko juu ya deki walioko juu wakitaka maji sahali watafikisha ndoo watachota walioko chini ni sharti uende juu hawa walioko chini waseme haina haja sumbo loko juu tutatoboa tu sisi walioko juu tumepotilia mbali walioko chini ya watu wajali wabaya ni wabaya wao bwana wajifanya nafsi zao wakiwa watu wakitoboa jahazi lita tazama na watazama wote lakini wakiwazuia wataokoka na wataokoa kwa hivyo jamii ina jukumu la kuamrisha mema na kukataza maovu makana abuki mraa sauin wama kanat ummuki baghia ibara hii ndani yake ina ittihamun sarihun li Maryam ndani yake kuna tuhuma iliyo wazi kwa mwana Maryam kuwa wewe umezini kukuwa wewe uko kinyume na wazazi wako hawakuwa ni wafisadi hawakuwa ni wazinifu maana ya kinyume ina maana kuwa wewe ni nani wewe ni mzinifu hii ni allegation iliyo wazi kwa umefanya machafu ukazaa mtoto kupitia kwa zina fa asharat ilayhi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi صبيا فأشارت إليه أي فأومأت بمريم أكاشيريا فأشارت إليه إلى من؟ إلى عيسى عليه السلام الشيرية أم الشيرية mtoto lombeba عيسى عليه السلام ashiria نيني an kallimuhu awashiria zungumzeni na yeye qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qalu wakasema hi kaifa ni istifham ya inkar kuuliza huku vipi ni kwa kupinga na kukanusha ai ankaru an yukallimu man laysa min sha'nihi an yatakallama wapinga kumzungumzisha mtoto mchanga wa siku 40 na yule ambaye kikawaida mtoto huyu siwa siwa kusema sasa vipi tumuulize yule ambaye hasemi? Wamekanusha, wapinga zile tuhuma badala jitetee yeye ataka ile defense utetezi wake uwe wa nani? Wa mtoto mchanga wa siku 40. Qalu kaifa ai kaifa natarakabu minhu aljawab vipi tutatarajia jawabu kwake yeye huyo au kaifa nalqi alayhi sual lianna alhalatayn taqtadhiyan takalluma vipi tumuulize question na answer yahitaji mwenye nani mwenye kuzungumza ni kama yeye muulize kiziri swali la maneno atakuelewa kama vipi nimuulize yule bana mbumu una kiziwi atanielewa wapi yule lakini huu ni mtoto mtoto mchanga wa siku 40 na kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya vipi tutasema na mtoto mchanga ambaye bado yuko mlezini hi almahdi ni firashu swabiyi wama yumahidu liwadhihi ile tandiko anayewekwa yule mtoto hii ni mubalaghatun minhum lianna fil inkari ta'ajjubun min istighfafiha bihim ni mubalagha katika kukanusha na kupinga kwao na kushangazwa kwao kwa kuwa amewadharau badala awajibu yeye awamelekeza mtoto mchanga wa takriban siku 40 fajaatuhum mufajaa min haythu la yantazirun ikawajia surprise na mshangao na maajabu ya mwaka tukumbuke Mwenyezi Mungu alimpa maagizo bi Maryam agizo la kwanza awambie nimeweka nadhiri kuwa sitazungumza na mwanadamu yoyote pili akawaambia adilna wao muamala alla mubala ya kutoa jali katika hali hii ikaja surprise kana kwamba mkimbunga tahamaka mtoto mchanga wa kunyonyeshwa wa siku 40 hajafika hata mwezi mmoja unusu tahamaka azungumza maneno yaliyo wazi kama mtu mzima tena maneno yanaofafanua na yanaojibu na yanaweka wazi lile swali waliloliuliza qala inni abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyya qala ay isa alayhi salam hapa tuna maajabu ya Mwenyezi Mungu kwenye koti hii jamii imemtia kizimbani bi Maryam asomewa mashtaka walio kizimbani ni watu wawili bi Maryam mtu mzima lakini ulofungwa ulimi wake na kusema uskitat bi amri llahi lisanuha natiq badala yake antaqa Allahu lisana sakita Mungu akausemesha ulimi ambao kikawaida si wa kusema ruya annahu ashara bisababatihi wa qala bi sautin rafi'in inni abdullah qila kualiashiria kwa kidole chake cha shahada na akasema kwa sauti ya juu inni abdullah Abdullah aqarra ala nafsihi bilubudiyyati lillah akiri kama yeye ni mja wa nani Mwenyezi Mungu Subhanahu jambo la kwanza alolitamka Nabii Isa alayhi salam ni kukiri kuwa yeye ni mja wa nani lialla yutakhadha ilahan ili asije akafanywa ni Mungu au mwana wa Mungu au mshirika pamoja na Mungu katika Trinity Mungu Baba Mungu Mwana Mungu Roho na hii ni a'zamu raddin ni jawabu kubwa ya kupinga msimamo wa Kristo la ajabu wakiri kuwa nabii Isa alizaliwa kimaajabu lakini kusema kwake maneno haya yameondolewa katika vitabu vyao qala inni abdullah ndiyo nimezaliwa kimaajabu bila baba lakini sijatoka kuwa mimi ni mja wa nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atani alkitaba almuradu bilkitabi alinjil nimepewa kitabu kitabu gani hichi ni injil pia mtume akishukishiwa kitabu ina maana ndani ya kitabu hicho kuna nini kuna sheria yake ambayo itakuwa ni tofauti na Taurati kwa hiyo kila aliyopewa kitabu ni rasul na huyu rasul ana sheria yake tofauti na nabii nabii hakupewa kitabu nabii hana sheria hasa na yeye yuwafuata sheria iliyoshuka ya mtume aliyomtangulia na kitabu kilichotangulia atani alkitaba waja'alani nabiyya atani alkitaba iko kwa sigha ya madhi amenipa kitabu mtoto wewe mchanga wa siku 40 na waanza zaliwa wasema umpewa kitabu kiko wapi hicho kitabu muradi wake anna Allah qaddara iyahu kwa Mwenyezi Mungu amekadiria kuwa atanipa kitabu maanahu sayu'tini alki sayu'tiani alkitab atanipa kitabu wayaj'alani nabiyyan tanjalia mimi kuwa ni mtume qila hadha ikhbarun amma kutiba lahu fi al mahfuz kwa atupasha habari na wapasha habari watu wake banu israila yale yaliyo katika al mahfuz katika elimu ya Mwenyezi Mungu yaliyopita yatakaokuja na yaliyopo ndio aliyopokea Tirmidhi عن ابي هريره رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوه mtume